uruhare umugabo agira ni uko abona ko gutandukanya imbyaro ari byiza kubera abana abana iyo babaye intahekana babaho nabi nk'uko mubyumva muri kino kiganiro tuganira ku ruhara rw'umugabo mu irondoka rijyanye n'amagara meza mu burundi hari benshi bibaza ko gutandukanya imbyaro cyangwa irondoka rijyanye n'amagara meza byoba bigirwa n'abakenyezi gusa mu gihe hakenewe gukoresha uburyo butuma batandukanya imbyaro mbega hoba hariho uburyo umugabo yokoresha kugira atandukanye imbyaro mbega mu buryo bwo gutandukanya imbyaro bukoreshwa n'umugore umugabo arafise uruhara ni igiki cyokorwa mu muryango kugira ntihavuke intahekana ibi hamwe n'ibindi ni byo bibazo duca ijya muri kino kiganiro umutumire ni muganga w'imana donavine umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe abubefu ryishinzwe guteza imbere ineza y'ingo n'imiryango Etienne Manirakiza nabateguriye kino kiganiro ndabahaye ikaze yayayaya muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajyambere n'ukuri mu ntango za kino kiganiro muganga donavino w'imana asigura ko uruhara rw'umugabo ari ntahara mu gutandukanya imbyaro kuko umugabo ategerezwa kuganira n'umutambukanyi wiwe uburyo bakoresha kugira bashobore gutandukanya imbyaro ikibazo cyo kubyara kiraba babiri umugabo n'umugore kuvuga yuko iyo umukenyezi ahisemo gukoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro umugabo uruhare afise nuko babwizwa kubiganira bagahitamo bari kumwe ku buryo bwose ari ubwokoreshwa n'umukenyezi cyangwa n'umugabo abo biraba ari babiri bakaba baganiriye basiguriwe neza uko bukora gukora basiguriwe neza impinduka ishobora kuba mu mubiri kugira ngo hariho ikintu gihinduka gishobora gutuma bavugana ku bijyanye n'umubano wabo no kurangura amabanga mpuzabitsina babe babiganiriye hanyuma kugira bamenye n'inyifato bagira mu gihe hagize ikintu gihinduka bigakenera yuko basubira kwa muganga cyangwa bigakenera yuko bahindura ubwo buryo kumva rero yuko umukenyezi iyo ataronse ikiganiro n'umutambukanyi wiwe kenshi usanga bitagenze neza uduhe nk'akarorero mbega ni nk'ubuhe buryo ushobora gukoresha cyangwa uburyo bwose bukoresha bukoreshwa umugabo yobishyiramo uruhara gute twifashije nk'uburorero ngira ngo icyo no banza kugaruka ko nuko hari uburyo bwinshi mugabo muri bwinshi bumwe usanga cyane bukoreshwa n'abakenyezi dufashe nk'urushinge ibinini kanyuzi kamwe bashyira mu gitereko cyangwa akagegene kamwe bashyira mu kuboko urumva ubwo bwose bufatiye ku, ku, ku mubiri w'umukenyezi mugabo hariho n'uburyo bukoreshwa n'abagabo cyane cyane nk'agafuko agafuko murazi ko hari ubwoko bubiri hari agafuko k'abagabo n'agafuko k'abagore hama n'uburyo bwo gufunga burundu gufunga burundu hariho gufunga burundu ku bakenyezi aho bakorera ku gitereko cy'umukenyezi no gufunga burundu ku bagabo bakorera ku bihimba vy'irondoka ry'umugabo urumva rero yuko kuri ubwo buryo bwose ubwo navuze bukorera ku mukenyezi nk'uko navuze birasaba yuko umugabo abusigurirwa agatahura uko bukora kugira ngo amenye icyo ashobora gufasha nk'agafuko agafuko k'abakenyezi urumva yuko naho umukenyezi yosigurwa agahitamo kugakoresha bisaba yuko uwo mugabo cyangwa uwo bahuza imibonano mpuzabitsina nabo nyine abitahura bakaba babyumvikanye agafuko k'umugabo nako nyine nicyo kimwe n'aho gakoresha umugabo bisaba yuko uwo mukenyezi nawe nyine baba babivuganye akaba bemeranije yuko bagakoresha hama bakamenya nuko bagakoresha ko nako nyine karigishwa hariho igihe gakoreshwa uko gakoreshwa hama nuko babwizwa kuyifata ibyo babwizwa kuraba imbere yuko bagakoresha yuko kameze neza hama bakamenya waheje kugakoresha bagashira hehe ivyo byose urumva bisaba yuko umugabo abitahura hama bakabiganira n'umukenyezi wiwe mbega abubakanye bobo babona gute uruhara rw'umugabo mu gutandukanya imvyaro yego cyane umugabo ategeza kugira uruhara kuko umudamu si babyara wenyine hariho hariho intuzo zibiri zihubura rero nk'uko uri urabivuga umugabo arafise uruhara runini haba mu byo gutandukanya imbyaro cyangwa kugira amagara meza umugabo arafise uruhara runini kubera nabuze ubwa mbere nabihereye ko yuko uruhara runini rwa mbere umugabo ashobora kugira no kuganira n'uwo bubakanye urumva rero umugabo arafite uruhara runini kubera ntihaganira umwe haganira babiri rero iyo haganiriye babiri egiseke habaho kuganira hagati y'umudamu n'umugabo nkumva rero nico gituma muvuga nti umugabo arafise uruhara runini kandi runini cyane kuko umugabo yikumiriye umugore acaca muri ibyo kandi ugaca usanga bice bizana induru mu gihe umugabo nawe ivyo yoba atabishigikiye nico gituma rero mvuga yuko umugabo abise uruhara runini mu gutandukanya imvyaro canke muri zo kuja kwihagirikisha imvyaro mu muryango yacu uruhara umugabo agira mu gutandukanya imvyaro donc bivana n'ingene umuntu muvyumvikanamwo ca mbere n'umwumvikano uruhara umugabo agira ni abona ko gutandukanya imvyaro ari vyiza kubera abana abana iyo babaye intahekana babaho nabi bakura nabi rero uje mu muryango wacu umugabo yarabigizemo uruhara arabitahura aranampimiriza ko boja kuri puraningi arawumenga kujya kuri metode ni umukenyezi gusa mbega umugabo wawe ntiwoba amaze kwiyumvira ko nawe ushobora kujya kuri metode ku ruhande rwiwe kenshi abagabo kujya kuri metode ntibabikunda ariko mu gihe mwumvikana n'umugore atangaruka mbi bimugirira umugore niwe wo kujya kuri metode ko mekenshi n'abagabo bake uzokumva bariko barakoresha mu mu metode nibaza ko batabikunda cyane n'iryo tandukanye ry'imbyaro ari nka metode ashoboye gukoresha akayikoresha ubona bikenewe yego birakenewe cyane kuko abakenyezi bashobora kugira ingorane bivanye na metode hari igihe metode atabakundira bose ariko barashobora abagabo nabo barashobora kubatezurira mu metode babona bashoboye washyitse aha ni ku ikiganiro ni kansonga ntukamenya turi ko tuganira ku ruhara rw'umugabo mu irondoka rijyanye n'amagara meza muganga w'imana donavine asigura ko mu burundi abagabo uruhara rwabo rukenewe mu gutandukanya imbyaro Itandukanye byaro nk'uko navuze ni bya babiri kuko ikibazo kiri ngaha mu Burundi usanga mu byegeranyo byerekanywa byerekana igwerana ry'abantu dufise usanga umukenyezi yibaruka abana hagati y'abana batanu n'abana batandatu ku mukenyezi e, ivyo rero urumva birasaba cyane yuko umugabo nawe nyene mu uruhara kuko nk'igihe umukenyezi kumviye canke iyindi uburyo bumwe butamworoheye gukoresha hariho uburyo umugabo nawe nyine ashobora gukoresha tuje ku byo gufunga burundu ubwobwo ari ku mukenyezi cyangwa ku mugabo bisaba yuko umukenyezi wiwe aba yabisiguriwe aba yabyemeye hama banavuganye ku cyifuzo cyabo ku byerekeye kurondoka kubera ni uburyo busaba yuko umuntu aba yariyumviriye hama akavuga ati ibyo kurondoka abana afise barakwiye eh, ndabihagaritse hama iyo umukenyezi ariko arafata uburyo cyane cyane ugiye nko mu gihugu hagati hari igihe usanga byashyitse umukenyezi yarasiguriwe akajya ku buryo umugabo ugasanga kubera ngira ngo batabivuganye neza n'umutambukanyi wiwe aciye nko ku mpande ugasanga aribarutse muri icyo gihe uca wumva ko umugambi wo kurondoka ku rugero haba hariho agahazi bisaba yuko n'iyo umukenyezi yoba ariko harakoresha ubwo buryo umushinga wiwe abwizwa kubitahura hama akagira icyo aterera iyo umukenyezi uburyo budashoboye kumushobokera kuko birashobora gushika hari igihe bishika ugasanga arafashe nk'urushinge rukamunanira akagerageza ibinini bikamunanira bivuye kuri imbo canke iyindi abashinga ntahe rero nabo iyo baje kwa muganga umuntu arabasigura akababwira namwe nyene murafise uburyo mushobora gukoresha naho atari bwinshi ego bagafata ingingo nabo nyene bakagira ico bashobora bashobora guterera hama hariho uburyo kama uburyo kama nabwo nyene cyane cyane busigurwa mu bundi twobwo n'uburyo ngira ngo novuga nyamukuru busaba yuko umugabo agiramo uruhare aha ndiko ndavuga nk'ibyerekeye kwihangana mu gihe cy'agasamu bisaba yuko uwo mugabo atahura yuko umukenyezi ari mu gihe cy'agasamu babwizwa kwihangana aho rero afise uruhara runini kuko rumva mu gihe umukenyezi yihanganye nawe ntashobore kwihangana aho onye haca habamwo haba hajemo ibintu bitameze neza ntibashobora kurangura umugambi wo kurondoka ku rugero nk'uko bitegekanijwe nk'uko bikwiye Tukiringa ku ruhara rw'abagabo matubwiye ko umugabo ashobora gukoresha agakingirizo ndetse akiyugaza burundu mbega nk'uko mwatubwiye umugabo ashobora kubanza kuvugana n'umucansi wiwe uburyo bwose bwo gutandukanya imbyaro dusigura dusaba yuko bishobotse bubanza guca mu kiganiro hagati y'abubatsi mugabo iyo bidakunze naho nyine umukenyezi nawe nyine afise uburenganzira bwo gushobora gusigurwa hama agafata ingingo muga uburyo bwo gufunga burundu kubera ni gufunga burundu ni ukuvuga yuko ubundi buryo bwinshi navuze nk'uburyo bufatwa ku mezi atatu uhagaritse urashobora guca usama mu nyuma muga gufunga burundu no kuvuga yuko wamaze gufata ingingo yuko tifuza gusubira kurondoka mugabe ico novuga nuko buri mu buryo iyo umuntu yabusiguriwe agashika kwa muganga busaba umwanya muto iminota aha ndiko ndavuga gufunga burundu ku bagabo busaba nk'iminota itarenga mirongo itatu hagati y'iminota mirongo ine n'iminota mirongo itatu bukorwa n'abaganga bugakorerwa kwa muganga hama iyo umuntu yamaze gufungwa burundu nta ngaruka mbi canke ikintu gishobora gushika ngo gihinduke mu mubiri kubera hariho ibihuha byinshi usanga benshi bibaza yuko gufunga burundu ari ugukona umugabo oya sivyo kubera aguma arangura amabanga mpuzabitsina ukuri kwamye ahubwo cyane cyane icyo duca tumusigurira ni uko iyo afunzwe burundu ntibimukingira izindi ndwara zifatira muhimba vyirondoka n'umugera wa sida hano mu burundi mwamufise nk'ibiharuro by'abagabo bamaze kuba bakoresha iyo metode twebwe mu bigo byacu bya abubefu ku mwaka uheze turegeranya ibiharuro ni uvuga nko ku mwaka ku mwaka turaronka abarenga ijana ndiko ndavuga abakoresha ku byo gufunga burundu mugabo dufatiye kuri hamwe kubera abagabo benshi usanga dufatiye ku buryo buberekeye gusa bahitamo gukoresha gukoresha agakingirizo abo ni abakiri bato bamwe bataragira gufata ingingo yo gufunga burundu mugabo mu biharuro dufise tubona abakenyezi nibo benshi mu bakoresha uburyo gutandukanya ibyaro abagabo ni bake mugangira ngo biva kuko uburyo bwerekeye abagabo nabwo ari buke gusumba ubwerekeye abakenyezi mugabo turabona yuko hariho abavyijukira baguma biyongera ku mwaka ku mwaka naho tubona yuko hagikenewe ko bahimirizwa bagasigurirwa kugira ngo bumve ko nabo bafise uruhara kubera icyo tubona ni uko umenga ibyo gutandukanya ibyaro abagabo benshi bibaza yuko umenga byerekeye umukenyezi gusa mugabo byerekeye eh, babiri twaba twifuza yuko abagabo babyifuza nabo nyine begera abaganga bakabasigurira bakamenya yuko ari uburyo bukoresha umukenyezi babi bifisemo uruhara hama hariho n'uburyo rero bwerekeye abagabo bashobora gukoresha kandi atangaruka mbi bufise ku buzima bwabo hano niho hagarukiye kino kiganiro aho twari tuganira ku ruhara rw'umugabo mu irondoka rijyanye n'amagara meza shimira umutumire muganga w'imana donavin umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe abubefu